Իրավիճակն Արցախում վաղուց անցել է հումանիտար աղետ հասկացողության սահմանը եւ այսօր ականատեսն ենք Ադրբեջանից հեղասպան քաղաքականության։ Այս մասին ասել է Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Եթե ձևակերպելու լինենք Արցախը մի մեծ համակենտրոնացման ճամփար է, որտեղ Ադրբեջանը իրականացնում է ցեղասպանություն։ Նպատակական չէ, որ օրեր առաջ ես դիմել եմ միջազգային քրեական դատարանի նախկին գլխավոր դատախազ Լուիս Մորենե Օքամփոին փորձագիտական կարծիք հայցելով։ Հիմա արդեն ունենք նախնական եզրակացություն, որ սա ցեղասպանություն է։ Խոսելով Արցախի եւ Ադրբեջանի միջև ուղիղ բանակցությունների կազմակերպման մասին Հարությունյանը նշել է, որ ԱՄՆ-ի Եվրամիության կողմից միասնական ջանք է գործադրվել երրորդ երկրում Ստեփանակերտ-Բաքու հանդիպում կազմակերպելու ուղությամբ, ինչին Արցախից եղել է դրական պատասխան, հատկապես որ այն մոտ էր միջազգային ձևաչափին։ Ես չեմ ուզում ասել, որ դա միջազգային ձևաչափով հանդիպման նախապատրաստական աշխատանք էր, բայց ինչ որտեղ կարելի է ընդունել եւ Ադրբեջանը հրաժարվել է նաեւ այդ ձևաչափից, այսինքն շահագրգռվածություն տեսել ենք այդ նախաձեռնողներից, բայց Ադրբեջանի հրաժարվելուց հետո պես էլ մնաց օդում կախված։ Արայիկ Հարությունյանը անդրադառնալով Ադրբեջանի կողմից Արցախի իշխանությունների նկատմամբ հնչեցված մեղադրանքներին ասել է. Ցանկացած կենսական նշանակության որոշում պետք է լինի կոնսենսուսային եւ այսօրվա հենց իմ հարցազրույցի նպատակներից մեկն է, որ մեր ժողովրդի Արցախի ժողովրդին հայտարարելու, ասելու, երաշխավորելու, հավաստիացնել, որ ցանկացած որոշում, որը վերաբերում է Արցախի ապագային, Արցախի կենսական շահերին, մեր շարժման տրամաբանությանը, մեր ինքնորոշման իրավունք երկրներին որոշումները կայացվելու է կոնսենսուսային։ Ինչ է նշանակում դա։ Ես վերջի մի քանի օրերին էլ եղել են առաջարկություններ, լայն քննարկումներ եմ իրականացրել այս օրերին եւ շարունակելու եմ։ Քաղաքական ուժերն են, parlamentական, արտախորհրդարանական, քաղաքական դերակատարներն են, նախկին բարձրաստիճան իշխանավորներ, նախագահներ, parlamentի ղեկավարներ, գործող ակտիվիստներ, որոնք մշտապես ակտիվ քաղաքական process-ների մեջ են եւ իհարկե հանրության այն զանգվածի հետ, որոնք ցանկություն ունեն բազմաթիվ ակտիվ հանդիպումներ իրականացնում եմ հենց ըստ պահանջի եւ ներկայացնում եմ իրավիճակը եւ փորձում եմ ստանալ պատասխանը։ Գիտեք, հիմնականում կարծես թե բոլորի մոտ նույն տեսակետն է, բոլորի մոտ նույն տեսլականն է Արցախի ապագայի առումով։ Այդ առումով ուզում եմ նորից վստահեցնել, որ ցանկացած որոշում պետության կողմից, նախագահի կողմից, որը իրականացվի, դա պետք է բխի մեր ժողովրդի շահերից, Արցախի ժողովրդի շահերից եւ մյուս կողմից էլ պետք է ըմբռնումով կամ ընկալելի ընդունելի լինի Արցախի ժողովրդի համար եւ ընդունելի լինի Արցախի ժողովրդի համար։ Նախագահը վերահաստատել է, որ իշխանություններն ու ժողովուրդը շարունակելու են ինքնորոշման համար պայքարը։ Մենք պարտավոր ենք հարգել ժողովրդի պայքարելու այդ ցանկությունը։ Շարունակելու ենք պայքարը, ինքնորոշման պայքարը, հանուն մեր ապագայի, հանուն հայկական Արցախի, հանուն Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի, հանուն մեր պապերի մեր քույր ու եղբայրների, որոնք նահատակվել են այս ընթացքում նպատակների։ Զրկակները ժամանակավոր են, զրկակները անցողիկ են։ Իհարկե հետևանքներ ունենում են, բայց ես չեմ ուզում, որ այդ փոքր հետևանքները առաջնային պլան մղվի եւ մեր գլխավոր նպատակը ստորադասի Նախագահն անդրադարձել է նաև 68-ամյա քաղաքացի Վագիվ Խաչատրյանի Ադրբեջանի կողմից առևանգմանը, նշել, թե ռուսաստանյան խաղաղապահների թե ԿԽՄԿ-ի միջոցով փորձում են անել ամեն հնարավորը մեր քաղաքացուն վերադարձնելու նպատակով։ Ցանկացած առաջարկության հիմքում պետք է նաև դիտվի մեր անվտանգությունը եւ Վագիվ Խաչատրյանի դեպքը հենց դրա վառապացույցներից է, որ Ադրբեջանի կողմից իրականացվող ցանկացած քայլ մեզ համար անվտանգային առումով ռիսկային է եւ կապ, մի մարդ, որը որևէ կապ չունի ռազմական գործողությունների հետ, արևանգում եւ ներկայացնում է որպես ցեղասպանություն իրականացնող անձ եւ ամենածանր այդ հոդվածներով փորձում է մեղադրել, ապա պարզ է, որ Ադրբեջանի քաղաքականությունը հետագայում այդպեսին է լինելու եւ ցանկացած Արցախի քաղաքացու կյանք վտանգված է, եթե նրանք կարողանում են առաջին հերթին մեղադրանք առաջադրել Վագիվ Խաչատրյանին, ապա Արցախում ապրող ցանկացած քաղաքացու նույն մեղադրանքը կարող են արժանացնել Այսօր արդեն պարզ դարձավ, որ Կարմիր խաչի ներկայացուցիչները երեք այցելել են Ադրբեջանի կողմից հուլիսի 29-ին առևանգված 68-ամյա Վագիվ Խաչատրյանին։ Այս մասին հայտնել է Վագիվ Խաչատրյանի դուստր Վերա Խաչատրյանը։ Մենք հնարավորինս պայքարում ենք, որպեսզի կարողանանք հայրիկիս հետ բերել, ասացին տեղերը խմում իբր թե բուժման համար, բայց իր հիվանդությունը բուժելի հիվանդություն չէ, այլ վիրահատական է։ Կարմիր խաչից երկտող են փոխանցել, որում գրված է. «Լավ եմ, ձեր մասին եմ մտածում։ Սաղություն լինի, կգամ», պատմել է Վերա Խաչատրյանը։